Voor die leier van die koor, van die koerag groep, het salem, al die volke, jylle moet handen klap, jylle moet aard skree en sing vir God, want allemaal moet die Heere eer, die Heere, die hoogste God. Hij is de groot koning van die hele aarde. Hij het ons laat wen teen ander volke, hulle moet ons dien. Hij kies voor ons die land wat altijd ons land mag wees, die prachtige land van Jacob voor wie hij lief is. Sê toe God na sy tempel gaan, het die mense geskree, hulle het vir die Heere die ransoring geblaas. Julle moet sing vir God, julle moet sing, julle moet sing vir ons koning, julle moet sing, want God is die koning van die hele aarde, julle moet vir hom lied sing. God is koning van die volke, God het gaan sit op sy gewijde troon. Die leiers van die ander volke zal bij mekaar kom saam met die volk van die God van Abraham, want God regeer oor die mensen wat oor die aarde regeer, hij is hoog boor almal.